Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Kao što je Jingle najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno i evo večeras u ovom izdanju donosim vam, um, moglo bi se reći, remedy. Kakav vam to lijek donosim? Pa evo počeli su završni ispiti i sigurna sam da se svi studenti bore sa tremom pred ispit i u ovom izdanju donosim šest znanstveno dokazanih načina kako se riješiti treme pred ispit. Vjerujem da ste svi na rubu stolica i da želite čuti koji su to načini kako se riješiti tog strašnog, strašne, te strašne, strašne teme, treme, pa evo krenimo. Prva jest da duboko udahnite. U stresnim situacijama ili pod pritiskom mozak preplave hormoni poput adrenalina i kortizola i u mnogim slučajevima ovo će potaknuti ljude da ubrzaju jer im se čini da imaju manje vremena na raspolaganju nego što ga doista imaju. Evo to smo svi svjesni toga, pa evo čak ja u završne ispite što sam pisala prošlog tjedna i ovog tjedna imam imamo puno, puno vremena, a zapravo tih 45 minuta, sat vremena proleti pa možda i prebrzo. Tako da ponovimo prvo, duboko udahnite. Ako vam to nije pomoglo, onda pročitajte pitanje dva put, ali bez kemijske u rukama. Zašto bez kemijske, vjerojatno se pitate. Jedna od najčešćih pogrešaka na ispitima je pogrešno čitanje pitanja. Ponovno čitanje zvuči toliko banalno, ali zapanjujuće je koliko lako možemo pogriješiti. Studenti koji su kompulzivnije prirode trebali bi odložiti kemijsku olovku što će ih spriječiti da brzo pročitaju pitanje i što prije napišu odgovor. Ako i ni to nije pomoglo, možete se sjetiti ponavljanja. Jeste li odgovorili na neko slično pitanje ranije? Čak i ako vam se čini da ne znate odgovor na pitanje, prisjećanje uspješnog misaonog procesa može vas dovesti do, do odgovora. Ovdje se vraćamo natrag do onoga stati trenutak, udahnuti i dobro, dobro razmisliti o čemu zapravo pišemo. Još jedan od dobrih savjeta jest razmisliti što bi vaš profesor rekao. Psiholozi znaju za Dunning-Krugerov efekt koji objašnjava situaciju kada početnici precijenjuju svoje mogućnosti pa su manje svjesni svojih ograničenja. Profesori mogu doskočiti ovome problemu tako da studente zamole da se stave na mjesto neke starije i mudrije osobe. Znači stanite pred ispit i zapitajte se što bi to vaš profesor rekao, kako bi on odgovorio na to pitanje. Svakako jedan od možda najboljih savjeta na, ovom, na ovoj listi jest bolje je nagađati odgovor nego ostaviti prazninu ili ne zaokružiti. Ako ne napišete ništa, garantirano padate ispit, pa stoga zašto ne probati? Jedino pazite, u nekim slučajevima profesori znaju uzimati, to jest davati negativne bodove za krivi odgovor, pa onda bolje možda, ako niste sigurni, ne zaokružiti ništa. No jedno je sigurno šesti savjet, ne opterećite se previše. Male doze stresa i nervoze mogu poboljšati naše performanse, ali u velikim količinama vrijede baš suprotno. Prestat ćete razmišljati jasno i koncizno. Jedan od pokazatelja osobe pod velikim stresom je razmišljanje u ekstremima. Ovo može uključivati fraze kao moram dobiti sve bodove na ovom testu ili moram napisati barem četiri stranice odgovora na ovo pitanje. Bez, prevelike, bez prevelikog opterećenja koliko god da odgovorite ili napišete ili ne napišete, budite samo dovoljno svjesni da napišete toliko da ste objasnili odgovor najbolje što možete. Ovo su bili šest znanstveno dokazanih načina kako se riješiti treme pred ispit, a prije nego što čujemo što je to bilo viralno u kinima i na glazbenim ljestvicama, idemo na jednu glazbenu pauzu i slušamo Beautiful Mess Kristijana Kostova. time. Water so deep, how do we breathe? How do we climb? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. And we don't have a thing. je bio Kristijan Kostov i Beautiful Mess, a mi se vraćamo natrag viralnom. Došli smo do onog dijela gdje vam otkrivam što je to viralno u kinima i na glazbenim ljestvicama. Pa evo vrlo kratko u kinima ovoga tjedna u kina diljem naše lijepe naše došla je Alita i Anđeo Borbe. Radnja filma je smještena nekoliko stoljeća u budućnost u gradu Iron City u kojem napuštenu Alitu u besvjesnom stanju pronalazi susjećajni cyber liječnik Aido koji je dovodi u svoju kliniku. Kada se Alita probudi ne sjeća se tko je niti prepoznaje svijet u kojem se nalazi. Odlučna da otkrije istinu o svom porijetlu, Alita kreće na put koji će je voditi u borbu protiv nepravdi ovog mračnog svijeta. Pa evo za sve ljubitelje SF-a ovo je svakako nešto što trebate ići vidjeti. I na kratko prije nego što završimo ovo izdanje emisije Viralno, na glazbenim ljestvicama ovog tjedna napravili su poratak Katy Perry i Z sa novim hitom 365. Uz njih na ljestvicama su se pronašli i Bruno Mars i Cardi B s pjesmom Please Me. Došli smo do kraja još jedne emisije Viralno. Evo, nadam se da će barem jedan od ovih savjeta vam pomoći i da ćete se uspjeti izboriti s svim tim završnim ispitima. I što će to biti što je viralno ovoga tjedna, što je već možda ovog trena viralno dok pričam, vidjet ćemo sljedećeg petka. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno.